kiel interpreti parol pausoin. Se iu besonas iom plida tempo por respondi al peto, tiam tio ofte estas considerata kiel indico, che la vid al vidulo ne estas tre helpema. En studaggio nun tamen montrigas, che tia pauso ce homoi kiwi nur ec lernas lingvon, estas alia interpretata. Al fremd lingvano, oni emas pardoni la hesiton. Mi ec ciu vi povus prepari al mi nigran caffon? Demandoi, kiel citiui, estis audigatai de esplorista teamo de la Universitato de Vieno, al cent pol lingvai partoprenantoi ce la Universitato de Torugn en Pollando. Tiui petoi estis enmetitai en tuta serio de mallongai interparoloi kiui ocasis au inter du pollingvanoi au inter unu pollingvano, kiel demandanto, cae ciel respondanto unu cinde vena persono, ciu estis comenzanto en la lernado de la pola. La ciam same formulita jesa respondo pri la peto venis au pli mal pli rapidege, nome nur nul como du secundo in poste, au tio dauris, cun unu como du secundoi, tamen iom pli longe. Post la malongai interparoloi, la prenantoi de la studo devis indici, kiel, concern helpemon, ili taxis la personon. La studagio nun presentigis en speciala el dono de faca magazino, pri pausoi dum parolado. En gi trovigis, ce la interparoloi inter evidentai denascai parolantoi, ancau la attendita effecto, che la pli longa pauso estas interpretata kiel mal pli granda helpemo. Tio tamen estis alia ce ne denasculoi. Tutte sen depende, kiel longa estis la pauso. La taxo de la helpemo restis egala. Evidente, pli longai pausoi ce fremdlingvanoi estas interpretatai ciel sequo de la defio formuli la respondon en fremda lingvo, diras la studestrino. Sub tiui antau condicioi, homoi estas do pli indulgai en sia iugio. Alia tio estas tamen ce pausoi en demandoi pristio, se la respondo dauris tie pli longe, tiam tio estis taxita, ciel indico, pri mal pli grandas zio au memfido. Tutte sen depende, la respondanto bone, au ancora un e bone, scipovis povis la lingvon. La differenzoi, estas laula studestrino causitai de tio, che demandoi pris zio, facte estas mal pli socie gravai ol petoi. Che la tie trovitai differenzoi en la percepto de parol pausoi estas ancau transpenseblai al aliai lingvoi, tio estas ancorau ne esplorita. Sed tio shainas tute realisma, diras la esploristino. Ciu temas tie pri mond vasta fenomeno, tion oni provos el trovi en pluai studoi.